Поздравувам и посакувам Божи благослов. И поздравувам и нашите гледачи преку интернет. Мината сабота зборувавме за мерзостта на запустението и откривме што во светлината на старозаветните текстови представува овој поим. Се однесува секогаш на некое идолопоклонство на некој идол, на некој пагански лик, нешто што било забрането со втората Божија заповед, кое што се поставува во господовото светилиште. И затоа е тоа мерзост, затоа што се осквернува на некој начин господовата светиња. Дали тоа ни помага да разбереме што значи мерзостта на запустението во пророќствата на Данијел? Споменавме и тука една интересна можност. Споменавме дека некој, според откровението, во последното време ќе подигне нешто што е наречено лик или икона, или во поновите преводи биста на зверот, се едно кој израз го да употребувате, во секој случај не се работи за нешто материјално. Но нешто што ќе представува во суштина лажна служба, лажно богослужение. Наместо служба кон Христа, ќе представува служба кон зверот. И сите жители на планетава Земја ќе бидат натерани со сила да му се поклонат на ликот на зверот. Ова е една најверојатна според мене интерпретација, толкување на мерзоста за последното време. Мегутоа нам ни простанува да проучуваме за да ни станат појасни овие поими Денес би сакал пред да конечно го завршиме хронолошкото проучување на овие пророќства, 2300 вечери и утрени, да споменеме нешто повеќе за оној паралелен елемент на мерзоста. Имено во сите текстови од Данијел, кои што ги читавме, мерзоста е нешто што се воспоставува откако ќе биде одземено нешто друго. А што беше тоа друго? Секојдневната. Точно. Значи, секојдневната е нешто што се одзема и на неизино место се воспоставува мерзоста на запустението. Денес би сакал да обрнеме малку внимание во врска со овој израз секојдневната. Бидеќи овие изрази, значи, како што рековме, се споменуваат паралелно, па дали можеме да разбереме нешто повеќе во врска со секојдневната и што овој израз би можел и би требало да значи? Ке отвориме за таа цел повторно во книгата на пророкот Данијел, Каде се споменува секојдневната прв пат во оваа книга, се споменува во осмата глава точно, а потоа се повторува во единаесетата и во последната 12 глава. Данијел 8 глава во врска со активностите на малиот рок. 11 стих. Значи, Еве да почнеме од деветиот, каде што прв пат се споменува малиот рог. И од едниот од нив, четирите рога, значи, на главата на јарецот или козелот, излезе мал рог, кој нарасна многу спрема југ, и спрема исток, и спрема ветената земја. Или во оригиналот красната земја, вели пророкот Данијел. Ханан, значи красна земја. Па се издигна до небесната војска, малиот рок. Собори на земјата дел од таа војска и од звездите и ги смачка. Много интересно, малиот рок е некој кој што завојувал против небесната војска и во таа небесната војска, како што читаме, имало жртви. Како е ова можно? Можно ли е некоја земска сила да нанесе жртви на небесната војска? Можно е. Затоа што Библијата под небесната војска не ги подразбира само светите ангели или светиите кои што веќе се таму, како Енох, Мојсей, Илија, 24-те старешини. И огромно мноштво велиле на Вајд, кои што заедно со Христа се вознале по неговото воскресение, од сите предходни избрани, значи, свети од сите предходни векови. Таквите во ново бесмртно и безгрешно тело никој не може да им нанесе никакви повреди и никакви жртви, како што не може ни на небесните ангели. Меѓутоа, Библијата под небесната војска ги подразбира и сите кои? Сите членови на неговата црква. Зато што Господ не прави разлика помеѓу неговата црква на небесата и неговата црква на земјата. Тие се едно, бидеќи црквата е една, а тоа е Христовото тело. И бидеќи по Христовата жртва, како што пишува апостол Павле, во последнијето до Ефесијаните и на други места. Значи, преку смртта на Христовото тело е воспоставен мир, помирување помеѓу небото и земјата. И единство помеѓу верниците на земјата со безгрешните жители на небесата. Понатаму во толкувањето на оваа визија, прочитавме исто така, и никогаш не е штета, ако се повторуваат овие работи, ако ги повторуваме овие стихови. Така полесно ќе ни се врежат во мислите. Во 12 стих се вели и народот беше предаден заедно со секојдневната поради безчестието, А тој, откако ја собори вистината на земјата, действуваше и успеваше. Како тоа народот бил предаден, значи Божиот народ, во претходната седма глава, 25 стих, што се вели за малиот рок, и против Севишниот ке зборува и ке ги угнетува. кој ке угнетува? Светиите на Севишниот. Кои се овие, овие светии на Севишниот? Тие се тој дел од небесната војска. Оној дел кој што е на земјата. Тие биле прогонети, тие биле убивани. Најмалку 50 милиони велат официјалните статистики. Но официјалните статистики за прогонствата на папството во текот на средниот век, како и официјалните статистики за било кои жртви, се секогаш најмалата бројка. Официјалната статистика е секогаш најмалата, минималната бројка. Некои проценки велат дека имало над 100 милиони жртви на верски прогони во текот на средниот век од страна на инквизицијата на Римокатоличката црква на папството и така нато. 13 стих, каде што се постави прашањето, до кога ќе трае тоа, одвидението за секојдневната жртва и за безчесното опустошување, што ги гази светилиштето и војската небесна, значи самото прашање ни дава објаснување дека газањето на војската небесна е прогонството на Божиите свети, на Божиот народ. Народ кој што во предходниот стих бил предаден заедно со секојдневната поради безчестието. И одговорот на ова прашање беше 2300 вечери и утрин. Тогаш светилиштето ќе се очисти. И сега да се вратиме на десетиот стих, каде што застанавме, значи се издигна до небесната војска, собори на земјата дел од таа војска и од звездите и ги смачка. Кои се звездите? Звездите не се педери и курви, како што светот ги прогласува некои такви личности за звезди, туку Господ за звезди кого прогласува за звезди? Сакате да биете звезда? Не мора да биете талент за пеење, <laughs> да имате многу пари, или да биете неморални за да станете звезда во 21. век. <laughs> Например, жена со брада, или обратно. <laughs> Туку, што ни кажува Библијата за тоа, кој во небесните очи, во очите на безсмртниот и безгрешниот совршениот свет, е звезда. Кој се таму е звезда и кој се таму се звезди. Ке се подсетиме на друг текст, што исто така како читавме, минатите саботи. Каде? Данијел 12 глава, што читавме, секјавате? А разумните ќе сјаат како светила на небото, значи Данијел 12 глава, 3 стих, Разумните ќе сијаат како светила на небото и оние што мнозина повратиле или обратиле кон правда, како звездите во веки за секогаш. Значи, Библијата под звезди ги подразбира оние Божии слуги, кои што мнозина обрнале кон вистината, ги обратиле кон вистината. Тука спаѓаат сите мисионери, евангелисти, односно луѓето кои што проповедници, луѓето кои што ја проповедаат вистината и со таа вистина се разбира во силата на Светиот Дух, мнозина придобиваат не за својата секта, туку кон правда, мнозина обраќаат, придобиваат души за Христа, бидејќи на Христа легално му припаѓаат сите души. Илина Вајд го користи изразот звезди, зборувајќи за во последното време отпадот на на проповедници од вистината и вели на некои звезди на кои што сме им се восхитувале, мислејќи на проповедници, значи истиот контекст за кој што зборува тука Данијел 12 глава 3 стих, тие ќе заминат во темнина за секогаш. Тоа е едно морбидно пророќство, тоа за жал вистинето. Мнозина проповедници во последното време ќе отпаднат од вистината. И ние гледаме дека како процес тоа се случува. Иако никого не можеме и не смееме по име и презиме да го прогласиме за отпадник, некои си зедоа тоа право да го на себе, да го, право, да го вршат. Меѓутоа, се излажа, гадно се излажаа, бидејќи токму тие кои што се зедоа на себе право од некого да прогласуваат за отпадник, по име и презиме, токму тие се денеска мета на лажна наука сервирана од нивните проповедници. На новата теологија и на на еден начин порекнување на сето оно што адвентизмот го поучувал од 1844 година наваму. И сега 11 стих од 8 глава, да се вратиме таму. Се издигна дури и до водачот на таа војска. Тоа еднаш го објаснивме многу убаво, кој е тој. И сега овој превод вели ги запре секојдневните жртви и го урна местото на неговата светиња. Продолжите на Библијата, повеќето преведувачи на Библијата, секогаш зборуваат за секојдневна жртва или секојдневни жртви, тука дори и во множина ги ставаат. И скоро во сите јазици, сите преводи зборуваат за секојдневната жртва. Меѓутоа, едно е сигурно, дека во изворниот текст не постои зборот жртва. И не постои множина бидеќи не постои именката, не може да, да се каже дали е еднина или множина, туку постои само изразот секојдневната. И тоа е еднина. Секојдневната или постојаната, бидеќи тоа е значењето на еврејскиот збор хатамид. Ха е членот, определениот член, значи секојдневна та. велеме ние. Тамид секојдневна, постојана, тоа е еврејскиот збор. Малиот рок е некој кој што ова го запрел постојаната, секојдневната, и го урнал местото на неговата светиња. Се би сакал некој од вас да го прочита 11 стих во други преводи што ги имате тука на располагање. Имаме многу преводи на лаптопот. <laughs> Меѓутоа, кои преводи ги имате, прво би сакал да слушнам во вашите раце. Сигурно имате, еве, сестра Стефка го има стариот а, православен превод, гаврилскиот, како што го нарекуваме во жаргон. Повели прочите го, да видиме дали има некоја разлика, 11 стих. Дали би сакала да го прочиташ? Да. Благодарам. Дали забележавте разлика во однос на новиот ревидиран превод? Да. Постариот превод е поверен на оригиналот. Бидеќи јасно кажува, конкретно кажува, чија била секојдневната, иако и тој превод го споменува зборот жртва, кој што не постои во оригиналот, моја одзеде. Кому моја одзеде? Тоа е и значењето на еврејскиот израз мимену. Од него ја одзеде, буквално гласи изворниот текст на еврејски јазик. Од него ја одзеде секојдневната и го урна местото на неговата светиња. За кого станува збор? Кому, од кого е одземена и чија е таа светиња? Од, од Христа, од водачот на небесната војска. Значи, тој малиот рок се издигна дури и до водачот, или, по стариот превод вели, над водачот на таа војска. Му ја одзеде, секојдневната и го урна местото на неговата светиња. Многу интересен израз. Што вели Константинов? Би сакал чисто да знам како таму е преведен овој стих. Поздравам. Глебека првиот дел од реченицата е идентичен со стариот гаврлски превод. Моја одзаде секојдневната, иако и тука се вели жртва, значи сите преведувачи на на сите јазици го спомнуваат зборот жртва. Знаете ли зошто го прават тоа? Зато што сите евреи, почнувајќи од Јосиф Лавиј, современикот на апостолската црква и најпознатиот еврејски историчар во првиот век. И сите христијани, католици или протестанти, веруваат дека малиот рок бил Антиох четврти пред Христа, за кого еднаш зборувавме, веруваат дека неговото опустошување на Ерусалимскиот храм во вториот век пред Христа кога тој ги запрел секојдневните жртви, утринската и вечерната жртва во храмот, и ние кажавме дека таа пауза во секојдневната служба во Ерусалимскиот храм, навистина трајала 2300 вечери и утрини, ако се смета така буквално. И бидеќи сите веруваат дека Антиох четврти го исполнил ова пророќство за малиот рок, сите пред адвентизмот, така веруваат, и мнозина денес се уште така веруваат. Мнозини во адвентизмот денес така веруваат, например доктор Дезмон Форд. И мнозина негови следбеници. Затоа преведувачите кои што и самите така верувале и веруваат до ден денес, го додаваат зборот жртва. Меѓутоа зборот жртва во оригиналот не постои. Во една прилика некаде во раните години на адвентизмот, пред 1850 година, значи првите години на адвентизмот, меѓу адвентистите се ширело едно лажно учење, според кое се очекувало дека Христос ќе дојде, се, се одредило датум за второто Христово доагање, дури и Джозеф Бейтс, еден од постарите пионери на адвентизмот, верувал во тоа и го проповедал. Елена Вајд подосна го укорила. Значи, земало замав едно движење кое што проповедало дека Христос ќе дојде 1851 година, значи се одредило датум за неговото доаѓање. Конкретно Джозеф Бейтс го поврзувал тоа, го толкувал со визијата во откровение во врска со Божијето јагне, па таму се споменуваат седум капки крв и така натаму. Па тоа го поврзува со седумте пати кога просвещеникот прскал по ковчегот на милоста, на денот на помирувањето, и тој го претворал во години, па од 1844 плюс 7, 1851. Значи, сосема произволно толкување. Еден наш брат се секем предвидуваше крај на светот за 1997 година, бидеќи тогаш било 153 години од 1844 година, а 153 години ги нашол како 153 риби од мрежата на апостолите, кога воскреснатиот Господ им рекол фрлете мрежата на десната страна, Јован 21 глава, и тие извекле мноштво риби, многу била тешка мрежата, за малку ќе се скинала, вели Јован, а бројот на рибите бил 153. Секолку што имаат врска рибите со годините од 1844 година до крајот на светот, толку имаат врска седомте капки крв или седомте попрскување на првосвещеникот со години од 1844 година до Второто Христово доагање. Значи, тоа било едно лажно учење и тоа лажно учење тврдело дека, дека сите, дори повикувало сите верници да отидат во Јерусалим, значи во Израел, тогаш Отоманско <laughs> царство се уште, и таму да го чекаат Христа, бидеќи таму Христос ќе дојде и таму ќе се обнови храмот, ќе се обноват е, животинските жртви, Значи имало една таква теорија. Елена Вајд била повикана, се почувствувала повикана да изреагира против ова лажно учење, кое што, затоа што зазело широк замав меѓу тогашните адвентисти, и помеѓу, помеѓу незините значи, зборови со кои што се осудува ова лажно учење и се предупредуваат верниците да не го прифакеат и ако оние што го прифатиле да го напуштат и да го отфрлат. Та изричито споменува дека зборот жртва не се, и тоа го има во рани списи, 74-та, 75-та страница, зборот жртва не се споменува во оригиналот. Зошто? Зато што и овие адвентисти кои што го прифатиле лажното учење за одење во Стариот Иерусалим и чекање на Христа, неговото доаѓање 1851 година, го толкувале така овој текст, дека Еврејските жртви се тие што биле сопрени, уште со падот на Ерусалим, значи 70-та година од првиот век, и еврејските жртви наводно ќе бидат обновени, крвните жртви, во третиот Ерусалимски храм, во годината што самите ја назначија, 1851-та. Јасно е дека зборот жртва не е во оригиналот. Не треба да навај тоа да ни го каже, тоа се знае <laughs> дека е така. И јасно е дека овој текст не се однесува на еврејските жртви. Зошто не се однесува на еврејските жртви? Како што малиот рок не се однесува на Антиох четврти. Антиох четврти исполнил некои карактеристики од ова пророќство. Меѓутоа, поважните карактеристики тој не ни можел да ги исполни. Едноставно не одговараат на неговата историја. Како прво самиот Христос, како што прочитавме, сето ова пророќство го толкува како нешто што треба да се случи после него. И ги предупредува христијаните – да читаат за мерзостта на запустението, за сето оно што го зборува пророкот Данијел, бидеќи тоа се однесува за иднина. Било за разурнувањето на Јерусалим во првиот век, што се уште било иднина, било за неговото второ доагање и крајот на светот. Постоеле разни толкување за тоа што представува секојдневната. Да споменам колку за ваша информација. Протестантите верувале дека секојдневната представува католичката миса. Бидејќи католиците вистина богохулно похулиле врз Христовата жртва со тоа што тие го вовеле учењето, догмата, доктрината, дека на нивната католичка миса на нивната католичка причест, тие одново го жртвуваат Исуса Христа. би библиското учење дека Христовата жртва била еднаш за секогаш. И нема повторно жртвување и повторно умирање. Толку јасно го кажува тоа апостол Павле во посланието до евреите. Не само тоа, католиците похулиле на Христовата жртва, Бидејќи, како што запишал еден нивен прелат во 19. век во една негова книга, бидејќи католиците проповедаат дека тие, свештениците конкретно нивни, можат да го претворат виното и лебот во крв и тело на Исуса Христа, Тоа, како што самите го толкуваат, богохулно, пазите, продолжуваат да го објаснуваат на ваков начин. Штом свештениците го претвораат лебот и виното во тело и крв Христови, тогаш тоа значи дека тие го создаваат Исуса Христа, нивниот создател. Значи, на една ерес додадоа нова ерес, значи, ереста дека Христос одново и одново се жртвува, додадоа нова ерес и богохулие, дека оно што е несоздаден, Божиот син, тие грешните свештеници, може би неморални, педофилски или хомосексуални свештеници, тие го создаваат. Видите како една ерес може да ве однесе да забегате и во богохулие, во богохулни, во тешки богохулни ереси. Голем дел од атлетичкото толкување на секојдневната се надоврзува на ова протестантско учење, бидејќи ја објаснува секојдневната како целокупното Христово посредништво, не само неговата жртва на крстот, која што католиците вака ја, ја осквернија, туку целокупното негово посредништво, целокупната негова служба во небесното светилиште е таа секојдневна. Значи, тие ја толкува секојдневната како неговата служба, која што повторно папството ја одзело, ја осквернило, наметнувајки на голем дел, огромен дел од христијанскиот свет, лажно учење во врска со христијанското богослужение, со, хри... со посредништвото, особено посредништвото за гревовите и така натаму. Меѓутоа, и ова толкување, и протестантското, и, и адвентистичкото има некои слабости. Кои се тие слабости? Основната слабост е тоа што ова толкување подразбира дека некој на земјата, некоја богохулна, непријателска Божија сила, за Бога непријателска сила, значи папството, например, има мог на Христа да му ја одземе неговата свештеничка служба. Или да, ја, да го укине вистинското богослужение. Вистинското богослужение не било никогаш укинато. Значи, дури и да прелажал папата огромен број христијани во врска со посредувањето, свештеничкото посредување, во врска со Христовата жртва, значи со мисата, сепак не ги прелажал сите. Не е тоа 100%. Црквата не отпаднала 100% па Господ да прави нова црква, дали во 19. век или некогаш подоцна. Едно постаро адвентичко толкување кое потекнува од Вилијам Милер вели дека секојдневната било паганството. Затоа што Милер не го проучувал еврејскиот текст. Тој едноставно се имал својата англиска Библија. И се што проучувал, проучувал од неа. Зато и не можел да забележи, еко трудолюбиво и темелно ја проучувал Библијата, не можел да забележи дека еврейскиот израз тамид, со кој што се преведува со секојдневната, или на англиски јазик во Библијата на Кинг Джеймс се преведува како daily, се однесува во еден куп старозаветни текстови, се однесува на елементи од старозаветната служба во светилиштето, во храмот, исто така. Значи, зборот тамид, освен во пророштата на Данијел, во еврејската Библија се наоѓа во сите оние места каде што се зборува за некои аспекти од левицката свештеничка служба, во храмот, во светилиштето. Например, кога Господ му заповеда на Мојсей, заради времето да не ги читаме тие текстови, да горат секогаш да се на време да се долева масло во светилникот, за да светилките горат постојано или секогаш, тоа постојано, тој прилог, постојано или секогаш да горат светил, светилките од светилникот, на еврејски се е, кажува тамид. Значи, истиот збор кој што е секојдневната во пророштото на Данијал. И можеме да наведеме еден куп други такви примери, каде што зборот тамид се однесува на аспекти од старозаветното богослужение. Затоа и не веруваат во протестантскиот свет и денес во дечкото адвентичко толкување, дека секојдневната представува Христовата првосвещеничка служба. Де факто неговата светиња е небесната светиња, светилиштото горе во Новиот Ерусалим де факто папството го урнал местото на неговата светиња, со тоа што го прогласил Рим за свет град. Со тоа што натрал многу верници, да така да речеме, иако не сите повторно, значи, сепак и ово толкување има слабост, да се надеваат на посредниството на земските свештеници, и едноставно да гледаат во земските храмови. Колку год убави, големи, славни, свечени храмови и катедрали да изградило христијанството, тоа не може да ја замени славата на небесната светиња. Како прво, тие градби не може да, да се споредат со славата на Соломоновиот храм, значи на Старозаветниот, на земјата, а камоли со славата на небесната светиња. бидеќи Милер ги имал на располагање само англиската Библија, а тој во англиската Библија никаде не можел да најде, никаде, на нито едно друго место, не можел да најде текст кој што ќе му објасни што е, што значи изборот daily, или во нашите преводи секојдневната. И затоа тој се послужил со втора слонјаните, односно, оној текст во втора слонјаните втора глава, каде што апостол Павле го потребува, не го потребува изразот секојдневната, туку го потребува глаголот што Данијел го користи во контекст на секојдневната, значи глаголот одземање, му ја одзема. И сега би сакал да го прочитаме тој текст, да отвориме во втора Слонјаните втора глава. Ова беше текстот кој што Македонската мисија мејатата година се исплаши да го толкува во контекст на папството, па затоа рече врвот на отпаднатата црква. Имено текстот зборува за човекот на беззаконието, синот на погибелта, за антихристот, со други зборови, и што се кажува во врска со него конкретно, втора Словоњаните, втора глава, што се кажува конкретно во врска со, со него. Да почнеме да читаме од третиот стих, втора глава, третиот стих никој да не ве измами на ниједен начин. Зашто оној ден нема да настапи додека нанапред не дојде отпагање и не се открие човекот на гревот, синот на погибелта. Кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, на вистина, речникот многу подсетува на малиот рок. Се издигна над водачот на небесната војска и така натаму. За да седне како Бог во Божиот храм. Представувајќи се себе си самиот како Бог. Папството на вестина ова го направило. Папата го догматски се прегласил себе си како Бог на местото на Исуса Христа. апостол Павле им вели на слонјаните, не помните ли дека уште кога бев кај вас ви зборував за тоа? Значи, тој им го зборувал ова, им го проповедал во црквите, односно во домовите каде што се собирале за богослушение. Сега знаете што го задржа него да се открие во свое време. И сега видите што се кажува. Тајната на беззаконијето веќе действува, само тоа нема да биде извршено додека не се отргне Е сега во англиската Библија, што Милер ја читал, овој глагол оттргне е истиот како глаголот за одземање, му ја одзеде секојдневната. Оној што ја задржува сега, и тогаш ќе се открие беззаконникот, кого што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доагање ќе го истреби. И затоа Милер рекол, за да се појави папството, а до тогаш и сите протестанти верувале, голем дел, дека папството е синот на... Денес повеќе не. Денеска се плаша тоа да го кажат, дури и адвентистите. Но до тогаш и многу протестанти верувале дека папството е синот на беззаконието, на погибелта, човекот на гревот. Папството е антихристот. Папството е малиот рок. И ми рекол, за да се воспостави папството, и папството станало толкувањето на изразот престапот на запустението, морало да се отрне нешто пред тоа. Што да се отрне? Да се отрне паганството. И затоа мнозина адвентисти традиционално верувале дека секојдневната представува паганството. Но ова, ова толкување има уште повеќе слабости од предходното. Прво, паганството не може да биде секојдневната, затоа што секојдневната е нешто што му се одзема на Христа. А паганството не е нешто Христово. Друго, кога католичката црква станала државна религија првпат 508 година, кога и Милер и многу адвентисти до ден денес, ја земаа таа година како почеток на тие 1290 дена. Бидејќи тогаш францускиот крал Клови станал католик, па ја наметнал, односно, ја наметнал е, е, верата на, на сите своји поданици. Предходно, пред тоа да се случи, сепак, оние што тој ги победил во војна не биле пагани, туку биле визиготите, а визиготите не биле пагани. Биле и тие христијани, но со аријанската ерес, како јеховините сведоци, порекнувајќи го Христовото божество. Значи, тој, тој победил еретици, аријанци, не го победил паганството. Паганството не било тргнато за да, се, за да застане папството на негово место. Но многу поважно е дека паганството не е нешто Христово, што на Христа му се одзема, како што гласи изворниот текст и граматика во, во Данијел 8 глава 11 стих. Исто така, кога требало да се, значи, сето тоа требало да трае до 2300 вечери и утрини, и ако речеме дека тоа трае до 1844 година, не може да се каже дека тогаш 1844 година се, се обновило паганството, <laughs> оно што било одземено. Сите ове толкувања имаат своји слабости. И оно предходното, кое што денеска се уште доминира во адвентистичкиот свет, дека секојдената представува Христовата свештеничка служба, по Христовата посредничка служба, и тоа има своји слабости. Јас имам едно трето толкување, кое што верувам дека е најблиско до вистината, иако не го прогласувам за вистинито, Јас самиот. Туку едноставно, Библијата во сите овие пророќства ни упатува предизвик – ден, до ден денес, овие пророќства не се до крај разјаснети. А па да не збојуваме за 11 или за 12 глава од Данија. Зошто не се до крај разјаснети? Затоа што христијанскиот свет не е компанија на светци. Посветени, очистени, оправдани луѓе. Луѓе кои што се исполнати со Светиот Дух, кои што чекорат во законот, како што рековте <laughs> за време на пулката, искористите таа вагонерова мисла. Туку се луѓе и поделени и подложни на многу ереси, и полни со гревови и беззаконија, и заремоч можеме да очекуваме од вакво христијанство и од ваков адвентизам, да има совршено јасна светлина за пророштата на Данијел и откровение. Кој е првиот предуслов за да можеме да ги разбереме воопшто овие пророштва и да ги разбереме точно? Значи, стравот Господа в кој што е почеток на мудроста, ние самите да бидеме посветени. Само тогаш можеме да додеме до, такво, до, до таков степен да ни се отворат мислите и да ги разбереме пророштвата. Значи, од, наши, од нашиот карактер зависи, од нашата духовна состојба зависи, дали ќе ги разбереме пророштвата. И дали исправно и точно ќе ги разбереме. Јас немам ни време сега да зборувам за моето разбирање на секојдневната, но ние тука ќе застанеме за денес, а идната сабота, кога даде Господ живот и здравие, ќе се вратиме на хронолошкиот аспект на овие пророќства. На 2300 вечери и утрени, и да видиме како тие се исполниле во првиот век – со падот на Ерусалим, разорувањето на храмот од страна на Титовите војски, значи од страна на римските војски, бидеќи самиот Христос таму ги упатил своите ученици на тој настан како на исполнување на овие пророќства за гнасното опустошување од книгата на пророкот Данијал. Нека му е фала и слава вечно. Амин.